kofirlarning zulmi haddan oshganda yer yuzi fahshga to'lib toshganda musulmonlar dunyo ichra yotganda hijrat qilish uchun makon izladim jihod qilish uchun maydon izladim izladim izladim jihod qilish uchun maydon izladim izladim izladim shahid bo'lmoq uchun maydon izladim allohning qonuni bir chetda qoldi kofir tog'ut hukmi shariat bo'ldi qalbim bunga ko'nmay radiyat berdi muslim bo'lmoq uchun makon izladim shahid bo'lmoq uchun maydon izladim gar jihod bo'lmasa g'alaba bo'lmas gar jihod bo'lmasa shariat bo'lmas g'ayratsizlar uchun nusrat hech kelmas g'ayratlik bo'lish uchun imkon izladim jihod boshlash uchun imkon izladim izladim izladim jihod qilish uchun maydon izladim izladim izladim shahid bo'lmoq uchun maydon izladim islom bugungiday hech toptalganmas musulmonlar qur'onga taslim bo'lganmas kofirlar qur'onni ermak qilganmas izzatim qaytarishga imkon izladim jihod boshlash uchun maydon izladim izladim izladim jihod qilish uchun maydon izladim izladim izladim shahid bo'lmoq Uçun meydan izladim keling musulmonlar cihat qilaylik robbil aleminden nusrat so'raylik İslam dinimiz debat chiqarishga makon izladim jihod boshlash uchun maydon izladim robbim ming bor shukur qalbimni ochding haqni ayon qilding ko'zimni ochding izladim izladim jihod qilish uchun maydon izladim izladim izladim shahid bo'lmoq uchun maydon izladim izladim jihod